sallallahu alaihi wasallam akasema tasaddaqna walau min huriyikunna toeni sadaka enyi wanawake hata ikipelekea kutoa mapambo yenu mkauza kwa ajili ya sadaka basi toeni bimaana vipuli vyao mikufu bangili almuhimu watoe sadaka وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها نهو زينب mkewe ibn Mas'ud alikuwa na uwezo alikuwa na uwezo kiasi cha kuwa yeye ndio alikuwa akimsaidia mume wake Abdullah ibn Mas'ud na kulikuwa na mayatima ambao walikuwa akiwalea katika nyumba yake akiwasaidia hata zaka yake alikuwa akimpa mume wake Ibn Mas'ud sababu alikuwa maskini mume wake na mke tajiri utokea wakati mwingine mke akawa tajiri na ikawa pengine yule mume ni maskini katika hali kama hii yafaa kwa mwanamke kumsaidia mume wake hata ikiwa ni katika zaka aweza kumpa mume wake قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة وإمام زينب akamwambia mume wake ibn Mas'ud موليزم kamuulize صلى الله عليه وسلم je atosheleza kuwa mimi nitakuwa nimetoa sadaka nikikusaidia wewe mume wangu na mayatima ambao nawadea yatosheleza kuwa ni sadaka nimetoa faqala sali anti rasulullah sallallahu alaihi wasallam nenda kamuulize mwenyewe mtume nenda wewe kamuulize mtume sallallahu قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها منك بن مسعود كمودي زمتوم صلى الله عليه وسلم قال فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي nikifika nikampata mwanamke wa kiansar amesimama katika mlango wa mtume sallam haja yake ni ile haja ndio nao mimi bimaana kile ninachokihitajia mimi na yeye pia akihitajia katika kuuliza swali famarra alina bilal mara akatupitia bilal radhiallahu anhu فقلنا صل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري كمان بيان إنك موري بطوبة صلى الله عليه وسلم يفا يتوشيليزا kuwa mimi niwe nimetoa sadaka ikiwa nitamsimamia na kumsaidia سيدية wangu na mayatima walioko chini yangu وقلنا kisha wakamwambia la tukhbir bina lakini usitaje kuwa sisi tumekuuliza hili swali usitutaje wewe uliza tu hilo swali fadakhala fasalahu Bilal akaingia kwa Mtume salama akamuuliza hili swali bimaana kuna wanawake wawili nje lakini hakuwataja ni kina nani wauliza swali kadha wa kadha wa kadha faqala man huma tumsana makauliza nani hao <clears throat> ni nani hao qala zainab bilal akamwambia ni zainab qala ayu zayanibu zainab wako wengi sana zainab yupi qala imra'atu abdullah كيف عبد الله بن مسعود قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة نتوم صلى الله عليه وسلم قال تنا تبتا أجيرنا ثواب مرمبيلي تبتا أجر يكوى أتوى صداكة na atapata ajiri nyingine kuwa wale anawasaidia nani ni watu wake wa karibu kwa hiyo mwanzo ni familia yake kisha yahesabika ni sadaka kwa hiyo ikakubaliwa kuwa hii ni sadaka mwanamke akitoa ihesabika ni sadaka rawahu al-bukhari wa muslim فالمرأة التي يموت عنها زوجها ولها منه أولاد ثم تقوم على رعايتهم وكفالتهم والقيام بالنفقة عليهم والإحسان إليهم وتربيتهم وتأديبهم لها ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى لقيامها على أيتامها kwa mwanamke anayefiliwa na mumewe anayefiliwa na mume wake na amezaa naye watoto ikawa wale watoto ni wadogo mayatima hawajabalegha yule mke akasimamia jambo la kuwachunga wale watoto wake mumeo ashafariki akawachunga wale watoto akawalea na kuwasimamia mahitajio yao kawafanyia wema kawafundisha adabu huyu ana thawabu kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwasimamia mayatima kama wale ana ajiri kubwa sana mbele ya Allah ويجتمع لها في إنفاقها عليهم أجران na hukusanyika katika yeye kuwatolea katika mali yake kuwasimamia wale mayatima ajri mara mbili thawabu yake mara mbili أجر الصدقة بإنفاقها على هؤلاء الأيتام منذ أفت أجر صدقة كوكوا أتوا كتك مرياك وأجر يوارم يتيما كشاب وابكنا أجر ينجيني أم بيو الله سبحانه وتعالى تنفى وانا أجري صدقة والتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح jikaribisha kwa Allah na amali njema kama hii na ajira nyingine wa ajru silati alqaraba liihsani ilayhi na ajri ya kuunganisha watu wake wa karibu na kuwafanyia wema kwa hata wale mayatima wakiwa chini ya mama yao aliyowazaa akawasimamia mwenyewe na kuangalia mwenyewe sio kwa sababu ni watoto wake haisabiki kuwatoa sadaka la bali haisabika kuwa kila anachowapa ni sadaka na huku ana ajiri nyingine kuwa ni watoto wake ni watu wake wasimamia kwa pia apata nini ajiri nyingine upande huu قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة mtu kutoa sadaka kwa ajili ya maskini ile ni sadaka ikubaliwa hiya ala dhirrahim ithnatan lakini kwa jamaa yako wa karibu wapata ajiri mara ngapi mara mbili khalia lillah khalia ala Allah ukiwa mtoto mdogo hujaoa anaposhika shika matama hivi khalia ala Allah hii dunia mwachi Allah sijali قال وهي على ذي الرحم اثنتان na kwa mtu wako jamaa yako familia yako wapata ajira mara ngapi mara mbili sadaqatun wa silatun ni sadaqa na wakati ule ule umeunganisha nini umeunganisha kizazi kwa wapata ajira mara mbili والحديث رواه الإمام النسائي رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله تعالى ومن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة na yote ambaye amekusanya sifa hizi mbili mwanzo ni yatima kisha ni jamaa yako wa karibu yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba huyo amekusanya yatiman dha maqraba yani yatima alafu ni jamaa yako wa karibu familia yako anayekusanya sifa hizi mbili ukimsaidia bimaana ni yatima kisha ni jamaa yako fa innal infaqa alayhi min iqtiham alaqaba kule kumsaidia na kumsimamia ni katika kuukata mlima wa jahannam aqaba ilokuja katika suratul balad ni ndani ya moto wa jahannam ambao kuvuka ni kwa kufanya amali njema na katika amali njema alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala aliposema falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba kwa kuuvuka huo mlima na kuukiuka huo mlima ni kwa wewe kufanya nini kufanya amali njema na katika amali njema alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kumsaidia yatima ambaye ni jamaa yako wa karibu amekusanya vitu vingi ni yatima kisha ni jamaa yako wa karibu قال إذا كان ذلك في يوم جوع وشدة na haswa ikiwa ni katika masiku ya njaa na shida kumsaidia قال تعالى فلقتحم العقبة je ameukata huo mlima wama adraka mal aqaba na kipi kitakachokujulisha wewe huo mlima qala fakku raqaba kumkomboa mtumwa katika amali hizo maana mtu ameandikishiana au mtumwa ameandikishiana bwana wake kuwa amlipe kiasi fulani awachiliwe huru ukamsaidia ukamkomboa katika nini ule utumwa au it'amun fi yawmin dhi masghaba au kumlisha siku ya njaa fi yawmin dhi masghaba siku ya njaa yatima dha maqraba yatima aliye jamaa yako au miskina dha matraba au maskini vumbini ana shida kumsaidia kwa ni katika amali njema zinazookoa watu kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hili jambo wengi katika watu wamelizembea sana naweza kumpata mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo amempa uwezo na amempa nguvu katika upande wa mali aweza kumsimamia mtu wake wa karibu lakini ukamwona kwa watu wa nje ni mwema lakini kwa watu wake wa nyumbani hakuna bakhili kama yeye hasaidii kabisa nyumbani wala hawaangalii watu wake wa nyumbani lakini nje masha Allah kukitajwa jambo la kutoa yeye yuko mbele ah mimi hiyo shasimamia hiyo ngapi hata kama hana atakwenda kukopa aonekane kwa yeye mkarimu Musema kwenda apenda mijisifa aonekane mashaallah oh lakini nyumbani akiambiwa kwa mfano wajua hivi leo chakula kimekwisha tunahitajia kidogo usaidie katika jambo fulani aweza kununa huyo mwezi mzima azungumzi na mtu kwa nini ameambiwa atoe na pengine labda mtu ni jukumu lake kutoa kama ni mtoto wasimamia wazazi wake ama ni baba kuwasimamia watoto wake bakhili hakuna mfano wake nyumbani babangu we huko nyumbani ndio kuna haki zaidi kuliko nje usipende miji sifa nje ukaonekana mwema huko nyumbani hakuna mgumu kama wewe ili jambo la kushangaza sana lipo kwa baadhi ya watu ukawaona hujifanya kule nje ni wakarimu wana tabia nzuri ukimzungumza fulani kule nje masha Allah hakuna kama yeye lakini ndani ya nyumba yake kama kuna mtu anayewaudhi watu wake yeye basi ndio pigiwa mfano kama kuna mtu bakhili katika jambo ambalo ni wajibu juu yake kulisimamia pia hakuna mfano wake sasa huyo hana khairi hana khairi sallallahu alaihi wasallam na ndio wakati mwingine unaweza kupata mtu ana jamaa yake maskini na kuna mtu ambaye si jamaa yake maskini pamoja na kuwa yule pia stahili kusaidiwa sio lakini wakutangulizwa hapa ndani ni yule wa karibu yako mwanzo mwanzo anza na yule wa karibu yako upate ajira mara mbili sadaqa asila ni sadaka huunganisha kizazi ama yule wa mbali ikiwa kuna ziada msaidie na yule wa mbali hakuna shida yote lakini mwanzo anza nyumbani hakikisha pale nyumbani umepatosheleza kisha ndio uende Allahu musta'an حديثنا وفوات عائشة رضي الله عنها إن شاء الله تعالى يكون سوما كتكاوك تكتكونا ما إلى المريف نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بارك الله فيك